assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz muso alayhissalom muso alayhissalomning dunyoga kelishi fir'avn mustabidlik siyosat yurgizib yer yuzida zolimlik va o'htamlik qilib o'z puhrolari bani isroilga izo ahonat keltiradi Bani İsrail Firavunning zulmi ostida jafoliq turmush kechirib, cheksiz azob kulfat chekatdi. Ular nihoyat alaqzodi bo'lib, turmushning ig'ir yuki ostida qaddini tuzlayolmay, to'limi battar holga tushib qolgan chog'da bir koin Firavunning oldiga kirib, Bani İsrailda bir o'g'il bola dunyoga keladi. Kelgusida sening pul mollaring shuning qo'liga tushib ketadi, dedi. Firavun bu gapni anglab g'azabga keldi-da, vaqirab cho'qqon soldi u askilik qilishga boshlab bani isroildagi o'g'il balalarni ko'plab qirib tashladi qiz balalarni qoldirdi lekin allohning kuch qudrati hammadan ulug'dir alloh taolo uning orzularini uzil kesil barpad qildi alloh taolo insonlarni yaratgandan tartibli ojiz peqir deb qaralgan kishilarning piravandek ashunda qudratli zolim podshohning mol mulkiga varislik qilishni o'rinlashtirgan Firavunning huquqi Bani Isroildagi bir balaning qo'liga tushib qelish oldida turadi. Bu bola tikanlik chatqonlar orasidan echilgan qizil gulga va yoki zulmat beshkidan bara-bara ko'tarilayotgan tong quyoshiga o'xshaydi. Alloh taolo Bani Isroilning o'rnini kuchaytirib, Firavun bilan Hamonga va ularning lashkarlariga Bani Isroilni sat tartib devaylab turgan holatni ko'rsatdi. Yukabit uyda o'ltirib to'lg'oq tutganligini sezdida imronni chaqirib uningga tug'utimning tayyorligini ko'rib qo'ying dedi imron uning talablarini bir birlab o'rin dedi muso alayhissalom inga inga deb yerga tushganda yukabit ansizlik ichida qolgan bo'lsimi lekin uningda birdilla urg'ugan onalik mehr uni o'g'lini tirik qoldirish va uni ko'ngli qo'yib tarbiyalashga ilhomlantirdi Musa alayhissalomning tug'ilganligi to'g'risidagi xabar balalarning ashaddiy dushmani Fir'avnga ma'lum qilinmadi. Oy to'ytdigicha Musa alayhissalom 3 oylik bo'lib qoldi. Shu chaqda podsha shaharning hamma yeriga odam chiqarib, tug'ilgan balalarni izlab Alloh taolo Musa alayhissalomning onasiga bir sanduq tayyorlab, balani sanduqqa selib, sanduqni Nil daryosiga tashlab etishni va bu balaning ojisini daryoni bo'ylab sandoqning kaynida mengib, sandıqның eqib qayaga baradiganligini ko'rib kelishga buyurishni bisharat qildi. Alloh taolo uningga xotirjam bo'lish, o'diqib ketmaslik to'g'risida mu berdi. Musa alayhisalomning ochisi sandoqning iqib ketganligini ko'rib kelib, o'diqqan olda sandoqni Fir'avnning beg'i tarafga eqib ketdi dedi. Lekin Allohning mehribonligi nihoyatda yaqin edi. Fir'avnning xotini sandoqda iqib kelgan bu balani ko'rganda Allah Teala onun kalbige balının mehrini saldı. O eridən balını beqəvəlişini tələb qaldı. Yukabit bu xəbərini anlığandın keyin balısıdın ғəm qınmayınıqan boldı. O oğlunu Allah'a xatırcam tapşırdı. Balını imitişki bir inik anı təyinlənген bolsuma, balı bu inik anıdın səskinib, onu zadılı əmmədi. Aman çidab tıranmay, bir tərəfdə marlab durğan Musa aleyhisselamın acısını görüstüb. Ау қыз бұл балыны тонейді екен, оны тұтып бұл балы тоғырлық сорап бекаңла, деді. Қыз сорақ татылғанда, мән падишақы сәмімі сөз қылышыны арзу қылымен деп жауап бәді. Фер әвін оныңға балыны бекіп әй қылалайдыған кішіні еліп келешкі бойреді. Балы көтіріп келінгені де қаттық еғіледі. Фер әвін оны бәзіледі. Қыз бір аялыны еліп келді, балы бұл аялыны көріплі мәккем чаплышы алды. fir'avn ajablangan holda ayoldan Sen kim bu bola nimishqa boshqalarni ammay senili imido deb so'radi bu ayol muso alayhissalomning onasi edi u sutimning ta'mi yaxshi edi shu bola manga eris bo'lish kerak deb javob berdi shundoq qilib fir'avn bolani uningga topshirdi va uningga ishaqqimu berdi yovkobit bolani ilib uyga qaytdi alloh taolo yokabetga mana shundoq marhamat qildi yokabet bolasidan ko'zini uzmay qarab allohning va'dasining haq ekanligini bildi muso alayhissalomning misrdan chiqib ketishi yokabet muso alayhissalomni beqib cho'ng qilib bo'lgandan keyin uni o'rdidagilarning dushmani va qayg'usi bo'lib qolsin uchun fir'avnning o'rdisiga akirib berdi alayhi salam bastlik kuchlik edi alloh taolo uningga bishorat berib turadi uningga ilm va aql farosat o'gitadi ezilgan ojizlar beshini ko'tarib muso alayhissalomning himoyasiga talpinadi uningdan bu mustabbit tuzumning azobiga xotimi berishni kutadi ular uningga mansub kishilar bo'lib uning allohning ko'p iltibot marhamatiga erishgan rahimdil yigit ekanligini biladi muso alayhissalom ezilgan bu kishilar bilan bir niyat bir maqsadda bo'lish qaroriga keldi. U Pir'avnning poytaxtiga kirib ketib, ikki odamning jidal qilishayotganligini ko'rib qoldi. Ularning biri ezilgan ibronlardan edi. Yana biri huquq tutgan Pir'avnning qavmi qittilardan edi. Eliqi İbrahim Musa alayhissalomdan adolati ching turib, o'zini bu qiyin holatdan qutuldirib qo'yishni o'tindi. Musa alayhissalom etilib berib, eliqi qittini urib o'ldirdi. Musa alayhissalom o'zining bu qilqiga pushaymon qilib, buni iblisning qilqiga o'xshash bir ish bo'lib qoldi deb o'ylab, o'zining behuda qilgan bu ish uchun Allohdan afv so'radi. Alloh taolo uni afv qildi. Alloh taolo shafqatlik, marhamatlikdir. Afv qilish Musa alayhissalom uchun qilingan bir xil iltifot va marhamat. shundoqla uning rahimdil tabiati va yavash muloyimligi uchun berilgan bir ilhom edi. O, Allah'tan özünü cinayetkarlarının kolcumukı bu kılıçtın saklanışını tiledi. Bırak o insan tabiiti terpiden yenilip, Pütkül kainat egisinin arzusuga uyg'unlashanmagan bo'lsa-mu, oxirgi hisobda yanala Allohning irodasidan o'zini chetga tutolmadi. U heliq odamni o'ltirayotgandan keyin shaharda go'yo o'xiyadan urkigan kiyikdek dakki-dukida yurdi. Tunugun u qutuldirib qo'ygan heliq Ibrani yana uningdan yordam talab qildi. Musa alayhissalom uning tuyuq yo'liga kirib qolganligini aybladi. Ondan uningga yordam qilay deb turib edi. Eliqi Ibrani Musa alayhissalom endi meni o'ltiradigan bo'ldi deb o'ylab Musa alayhissalomdan rahim qilishni talab qildi va vaqirab turib: "Ey Musa, sen tunigun bir odamni o'ltirgandek menimi o'ltirmoqchimisan? Sen ziminda tuzug'ichilardan bo'lishni xolamay, faqat zo'mgar bo'lishni xolamsan?" dedi. Sura Qasas 19 oyat fir'avnning odamlari tunugungi qiptining nima uchun o'ltirilganligini uqqanmay qotilnimi topolmay yuradi bu dalil isbotliq ayblashni anglabla iliqi ibronining qishig'i keldi u ibroni ahvolni ujur bujurgicha aytib berdi fir'avnning odamlari darhol to'planib Musa alayhissalomni tepib qiymi chiymi qilib o'tmoqchi bo'ldi lekin allohning rahim shafqati ko'ziga ko'rinibla turadi Bir adam şehir tarafından yugurib gelip Musa aleyhisselamga ''Ey Musa, şüphesiz ki kattılar seni öldürüşki məsləhət qilishvatıdı'' dedi. Sör Qasas 20. ayet. Ve Musa aleyhisselamını derhal şehirden çıkıp akıl ilgisi görsetken yerge ketişki öndedi. Musa aleyhisselamның Medyen'e berişi. Musa aleyhisselam uyan oylap, buyan oylap, dükü işçide şehirden kaçıp çıktı da Әзгөчілер қолық шымлық білән оны сүргін қалыдыған жайға қарап атланды. O, Мәдиян дөліті тәрәпкі қарап 8 кече yol yurdi. Yol üstüde Allah'ın xeyri xalqıdan başqa, onunla yarı yölekte boğudek bir mi adam çıkmadı. Allah'ın nurudan başqa, algı yetküdek bire emrakka mı erişemmedi. O, ozuq talqan ba boğaşqa, öz-özünü ruhlandırıp meniş kılı mecbur boldi. Onun putuda ayak yok edi. Tapalları kapırıp teşilip ketdi. Qorsığı içip O muşundak ketdi. U mushundaq meneverib, oxiri çangılıdan kutulup qutulib qoldi. U Madian davlatiga qarab ketyotdi. Yo'lda bir neçe odamlarning bir quduqning suyini talishayotganligini uchratdi. İki kız o'z koylarının başkalarının qo'ylari bilan aralashib ketishidan qo'rqib, koylarını hoy oylap turadi. Bu qizlar o'sha odamlar soğutuyup to'yib kiyen, keyin andın quduq beshig'i kelalaydi alloh taolo payg'ambarni g'azablantirib uningdan adolatni yoqalab ojizlarni qo'g'dashni talab qildi shuning bilan u heliqi ikki qizning oldiga kelib sizlar nima ish qilmoqchi edinglar deb so'radi biz bu qistonchilikdan qo'rqdiq deyishdi ikki qiz u chorvalar ketishgandan keyin andin mollarimizni sug'uralaymiz dadimiz qerib manga masib qoldi bu ishni biz qilmay nima iloj Musa alayhissalom qilchi ikkilanmasdan bu ikki qizning charvolarini sug'urishga yordamlashdi. Ondan soyiga berib, durd o'qib, Allohdan muhtojlik ilikida turayotgan bu kambag'allarga yestashliq va silrayim qilishni iltijo qildi. Ikki qiz podillarini haydab uyiga odatdagi kundan baldir qaytdi. Dadisi ulardan nemish bo'lganligini so'rab edi, ular bo'lgan ahvolni aynan bayon qilib berdi. Buvay Shohaman Allah'tan Musa alayhissalomga mehr shafqat tiladi. Buvay bir kızını Musa alayhissalomni çakırıp gelişki yevatdi. Kız Musa alayhissalomning oldiga kelib, uyatchan halda ''Koylarımızın soğurup berganligingizning haqqini berish uchun otam sizin rostilla çakırıdı.'' dedi. Sörü Qasas 35 ayetinden bir qismi. Musa alayhissalom qiz bilan birga ularning uyiga bordi. Uydagilar onu hurmatladi, Samimi kütü aldı. Musa alayhissalom xushal bo'lib ko'ngli ichilgan holda o'zi haqidagi ishni buvoyga aytdi buvoy uningga qo'rqmag'in zolim qavmdan qutulding deb tasalli berdi sura qasas 25. beshinchi oyatning bir qismi Musa alayhissalomning vataniga qaytib kelishi mehr shafqatlik bu buvoyning uyida turgandan keyin Musa alayhissalomning ko'ngli oramiga tushdi Bu ajablanarlik emas edi. Chunki buvoy bilan Musa alayhissalomning qalbida bir-biriga ishonish, samimiy sadoqat urg'u edi. O'xshash xususiyat ularni bir-biriga mehribon qilayotgan edi. Musa alayhissalom oq ko'ngil edi. Alloh taolo uningga to'g'riliq, odillik, mehribonlik ato qilgan edi. Shu vajidan u buvayning va uning qizlarining izzat hurmatiga maqtishiga sazovar bo'ldi. qizlarning qalbida Musa alayhissalomga uning kuch quvvatiga ishtiyoq qo'zg'alib qoldi. Ular uning oq ko'ngil, sodda samimiyligini yoqtirib qolgan edi. Shunga dadisiga: "Ey ota, uni sen ishlatgin. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchlik va ishonchlikdir" deyishdi. Sura Qasas 26-oyat. Bovay qizlarning gaplarini anglab, bu gaplarga e'tiborsiz qaramay, Мосаға чоңырақ үміт бағылады. Бовай салапет білін олтырып мұндақ dedi. Ey Моса, мән іш қызымдың біріні саңы берішіні бәкме арзу қылымен. Sen маңа ярдамчы болғын. Himmetimge erişip, fadılırımını bakın. Mən səndin 8 yıl yardımda buluşunu ümit qılımən. Əgər sen yenə tex uzuraq yardım qılalısan, məsələn, 2 yıl dəb etaylıq, ondaqda sen naaytı zor savablıq iş qıqan bolusən. Mən qızlarımını sana berişki razı. Əlbəttə, mən ulanı məcburlamayman. Mubada Allah Taala xalısa, biz səmimi dostlardan bob qalımız. Ayni çağda Mədiyən dövlətidəki Musa əleyhissalam bararğı makanı yox, yad əldə sərsən olub yürgən musafir idi. Heç qandaq uruq tuqqansız, tolumu miskin ötətdi. Şunu o buvayının tələbini anlaş bilalla, goya şerin şərbət işkəndək birdili şatlandı da, бувайга. Эй ey shafqatli сизга ҳамроҳ бўлиш bo'lish учун uchun Сизга sizga yordamda bo'lish man uchun xushalliq sizga madadkor bo'lish man uchun faxrlanarlik иш, деди. Musa алайҳиссаломнинг kuni obdan o'tdi Унинг ҳаёт daraxining умид shoxlari ko'karishga бошлади. У atidan kechgacha бувайнинг ишларини чабдаслик билан boshqaradi У samimiy ishonchlik ва тадбирлик эди. Aradan uzun ötmeyle u buvayning bir qizi bilan to'y kaldı. Buvay eng yaxshi qo'ylarini qizning to'yliq meli kaldı. Aradan bir mazgil o'tgandan keyin Musa alayhissalom yurtini seg'inishga boshladi. Uning o'z yurtini seg'inishi bag'an siri kuchaymoqda edi. Har na bo'lsin, so'yiman o'z vatanimni. Bo'lsimi gar unda ba'zi savan illat, gerçi garchi bo'lmasimi tatliq uning Сөймен вәтінімні ділдін әбәд. Моса әлейхиссалам вә оның қотыны Мысырғы қайтыш қарарығы келді. Ола юк тақыларыны тәңіп, айрылышқы қиымыған алды бұвай білән қошлашды. Бұвай олағы ақ yol тіліп дуа қалды. Әр қотын ішкейлен жәніп тәрәпке қарап, yol еліп, тұр тиғығы кәгенді yolдың езіқіп кетті. Ола бәкмі бетақат болып, немі қыларыны білмей тәмтіріп қағыныда, alloh taolo muso alayhissalomga g'amxo'rlik qildi uni umidsiz qo'ymadi ular ketayotganda muso alayhissalomga oldi tarafdagi tog' bag'rida bir parcha o't ko'rindi u xotini va hamrohlarini to'xtatib shubhasizki man bir o't bayqidim u yerdan man sizlarga bir xabar ilib kelay yo sizlarning isinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' ilib kelay dedi so'ri qasas yigirma oyat Jilg'ining o'ng tarafidagi egiz qiyo ustida, subhi tong oldida vaqtdagi mehr shafqatlik Allohning bu payg'ambariga tabassum aylayotadi. Birdilla, ey Musa, men haqiqatan olamlarning Rabbi Alloh turman degan ovoz jarangladi. Sura Qasas 30-oyatning bir qismi. Darvaqa Alloh taolo uning oldini hukm qilishni ato qilgan va uni oloyida muqaddas vazifani ado qilishga yevatgan edi hozir u mehr shafqatli allohning yana ey muso o'ng qo'lingdagi nima u degan ovozini angladi sura taho o'n yettinchi oyat muso alayhissalomning ixtiyori odatdagi kishilarnikidan farqlanmaydi u tehi hodisalarning mohiyatini bilib yetkidek iqtidorga ega emas edi shunga u odatdagi kishilardaklar u mening hassam uningga tayinaman Onun bilan qo'ylarimga g'azanqa qilib beraman. Mening yana boshqa ehtiyojlarim bor, deb javob berdi. Sura Taha 18-oyat. u Alloh taolo qo'limdagi hasini nimaga shiltadiganligimni so'rayotdi deb o'ylagan edi. Eh, Allohning qudrati cheksizdir. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Allohning bu savoli uningga aniq yo'l ko'rsatib berdi. Alloh taolo uningdan has to'g'riliq so'ragandan keyin Musa alayhissalomga kutilmagan mo'jiza namoyon bo'ldi. U buningda haqiqiy ro'shan dalil borligini sezdi. Bu Alloh taolo uningga alohida topshirgan va ko'rsatgan muqaddas vazifa edi. Haqni bilsang har zamon ko'ngling bo'lar shodxoram, Allohning amriga bo'ysunish farzdir sanga hamon. Musa alayhissalomga hassini tashlash to'g'risida Alloh taolo amr qilgandan keyin u Allohning amri bo'yicha osisini tashlab edi birdilla bu osiga jon kirib osi so'zilib yotgan yilonga aylandi Musa alayhissalom buni ko'rib qo'rqib qochmoqchi bo'lib edi bu chog'da uluq Allohdan yana xitob keldi ey muso qo'rqmag'in mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi sura namli 10 oyat Musa alayhissalomning hukmlari amalga oshdi chunki mehribon allohning ovozini anglab onun ko'ngli tinigan edi alloh taolo yana bir mo'jiz ko'rsatdi uningga qo'lingni qo'yningga silib chiqar deb amr qildi u qo'lini qo'yniga silib chiqirib edi qo'li oppoq bo'lib qoldi qo'lida hech qanday kasallik yo'q edi muso alayhissalomni ko'ngli to'xtatib fir'avnning fuqarolari orasida o'zining muqaddas vazifasini o'rindash va haqni tashviq qilishga tayyorlanish imkoniyatiga ega qilish uchun mehribon alloh taolo bu ikki mo'jiza orqali o'z elchisi Musa alayhissalomga amr qildi. Buning bilan Musa alayhissalom shamshirini sug'urib, nari tortib, barliq to'g'ri yo'l bo'lmagan ishlarni va hidoyatga mong'maganlarni tarmar qilishga otlandi. Elchi Musa aleyhisselam Fir'avn va uning vezirleri Nil daryosi bo'yidagi davlatni turib, Kıptılarga va Bani Isroilga hukmronlik qiladi. Firavun puhrolarga zo'rliq zombilik bilan turlik ясақ yasoq soldi. O'zini iloh deb Allohdan tap tortmasdan hukmronligi ostidagi xalqlarni o'ziga cho'qinishga majbur qildi. Otarman chaparmonlar bilan billa Bani Isroilni haqoratlab, ularga azob kulpat soldi. Ularni ishlashga majburladi. Ularning qalbidagi umid chirig'ini o'chirdi. Firavun qatorliq kishilar nafsoniyatchilik qilib, e'tiqoddan yiroqlashdi. hidoyatdan chatnadi hamda alloh taolo o'zi mehri shafqat yog'dirib adolat ham marhamat buluqini oshqay shafqatsiz zolimlarga rayim qilib ularga nurliq bilan baytiklab hidoyat yo'lini ichib bagay ularning zulmatlik ongini yo'ritqay alloh taolo muso alayhissalomni uyg'otdi sen ikki mo'jizini elib fir'avn va uning otarman chaparmanlarining ichiga bor u mo'jizalar sening o'rningni kuchaytirdi Bağın, ulanı zulmet işçiden kutuldurup, yorğulukku başlığın. Hakikat toğunu igiz götürüp, onun Nil deryası boyudaki bir elde lepildetkin. Uygut şnurunu çaknıtıp, tan aldıdaki zulmetini koğulup etkin. Musa aleyhisselam bunu anlığandın keyin, atlinishga hazırlandı. Allah Taala onun qalbiga e'tiqodni singdirib, mo'jiz orqali uning o'rnini kuchaytirdi. Musa alayhissalom ikki mo'jizni ko'tirib texmi qo'rqmas bo'lib ketgan edi. Uning Fir'avn bilan ko'ni adovati bor edi. O'tganda ular qo'g'lab surib yoqi yurtlarda musofir bo'lishga majbur qilishgan edi. U vatanni qattiq sevg'ingan edi. Shu topda uning ko'z oldida umid uchquni porladi. garchi uning vetini naiti yiroqda bozumu, Allah Teala onu çakırmakta. uning muqaddas vazifalarini belgilemekte edi O ilgari haydab etilgan yerga deb turardi. uzoqdan buyon nazarband ostiga elingan uning erkinlik g'oyasi mana endi qanot qiqib parvoz qiladigan bo'ldi Musa alayhissalomning qalbi allohga bo'lgan hurmat va tavazzu bilan to'lib tashdi Musa aytdi robbim men haqiqatan ulardan bir odamni o'ltirib qo'ydim shuning uchun ularning meni o'ltirib yetishidan qo'rqaman sura qasas 33 oyat. U Allohdan o'ziga tasalli berishni va o'z o'rnini o'stirishni umid qilib bu gapni qildi. Alloh taolo uningga hikmatli so'z qilib, uning umid chirig'ini yondirib, g'oyibiy yo'lni ochib, uni ishonch va shodlik cho'mdirdi. Musa alayhissalom Allohning yorlig'i bilan Fir'avnning oldiga bordi. U tamkin edi. O'zining egri vazifani ustiga olganligini biladi. u bir mahal dilg'ul bo'lib cho'nqur o'y xiyolga cho'mib allohning beshorati va ko'rsatmalarini esidan chiqarib qo'yg'ili tas qoldi O gap qilsa tili chinib ravr so'zlayolmaydi chunki zimmasidagi yuk noiti ig'ir edi shunga u allohga iltijo qildi ey rabbim manga ko'nglimni kang tutib bu zo'r vazifani ustimga ilishga imkon bergaysan meni munozirga usta so'zmanlardan qilib ağzımdan çıkan sözlerimle ulanın kalbine təsir qığıdak alığı keltirgeysen. Uruq tuqallarımdan qeyrindişim Harun'u bana yardım çıkıp bəgeysen. Allah Teala bu peyğəmbərinin tələbini qəbul görüb, onun təşəbbüsünü qolladı. Allah Teala öz elçisini hörmətləydi. Haqiqat yolidagi ishlarga ko'ngil bo'ladi. Alloh taolo shu chaqda Misrdagi Harunga bisharat berdi. Harun haqiqatni tashviq qiluvchining chaqirig'iga ovoz qo'shib, darhol yo'lga chiqib, tog'ning o'ng tarafida qayrindishi bilan uchrashdi shunda qilib muso alayhissalom orqa tarafga ega bo'ldi ko'nglimi butunlay tindi alloh taolo uning tilaganlarini ijobat qilib berdi alloh taolo muso alayhissalom bilan uning qayrindishi horunga mundoqda besharat berdi fir'avnning qishig'i beringlar uningga ochiq chiroy bilan muloyim so'zlanglar uningga kang qo'rsoqlik qilinglar adabli bo'linglar muomilanglarning yumshoqligi uning rayimsizligini azaytishi xo'rikini pasaytishi mumkin uning do'tlik qilib sizlarga zarba berib qolishidan ehtiyot qilinglar uning hilimikir quvliq shumliq ishiltishiga imkon bermanglar uni o'z taxtidan ansiratmanglar uning bilan to'qinishib qolmanglar diyonatlik adablik bo'lishni olamlarning egisidanmu bak so'zlay oladigan so'zida uningdinmi muloyim so'z va harakati uningdimi muvofiq kim bo'lsin fir'avn muso alayhissalomni boqqan emasmidi shunga muso alayhissalom uningga so'zni muloyim siliq bo'lishi kerak ey Musa dedi olloh san qarindishing bilan birga mening alomatlarimni elib fir'avn va uning puhrolari orasiga berib ularga osta osta tashviq qil uningga biz sening egangning elchilari deb et uningdan xo'rlangan jazolangan Bani Isroilni qo'yib berishni talab qil. Musa alayhissalom qerindishi bilan Misrga berib, Fir'avnning oldiga kirdi. Fir'avn ularni salchoqlab ko'zga ilmadi. Birdam o'tgandan keyin Fir'avn: "Sen shunday bo'lib ketibsan, Musa, seni biz uyimizda kichigingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Oramizda ko'p yillar turding." Sura Shuara 18-oyat. Sen dedi Musa alayhissalom: meni boqqanligingni og'zimga ilib meni vafosizlik qildi deb ayblayotsan sen buni manga qilgan iltifot deb qaramsan ajaba bu sening diyonatsizlik qilish bani isroilni qul qilishingniki sabablaringmi fir'avn aldirab sen haqiqatan vafosiz ekansan dedi va muso alayhissalomning targ'ibotini rad qildi man nimalik qilgan bo'lay yo'ldan adashguchi edim dedi muso alayhissalom fir'avnga Mən senin zoravallıqandın qorqaşqa, səndin ayrıldım. Nəticədə Allah'ın iltifatıqa, şəbqitiga erişdim. O mağa ilim, əqil parasət ata qilib, meni din taratquchiga aylandırdı. Bu çağda Firavun söhbət darvasini taqib oldi. O Allohga ishonmaslikni xato oldi, omon eson bo'lishining yo'li deb qardida, birdilla olamlarning parvardigori degan nima ekan u? dedi. Musa alayhissalom agar sen shayila to'g'risidagi haqiqatga ishindigan bo'lsang ularning mavjudligi va ta'sirini tushuna olasan mening ilohimning hammaning egisi ekanligini to'nib yetalaysan u yer osmon va ularning orasidagi hammani parvish qilib turg'uchidir dedi fir'avn g'azablandi atrofidagilarni muso alayhissalomdan nafratlanishga uni ayblashga qudratdi u mundoq dedi ey xaloyiq angladinglarg'u Мән Мусадын өз Рәббінің әқиқи әхвалыны соравассам, о өзінің қыған әткәлеріні даватыды. Муса итті. О мәшріқнің, мәғрібнің вә ұланың арсидікі мәхлуқатның Рәббідір. Әгер сілә түшінудіған болсаңла. Сөрі шуара 28-ci ayet. Fir'avun o'rinda o'ltiramay gongirab, nima qilishini bilolmay qoldi да, qattiq g'azablanib, qo'yqichi tik turdi. u munozirda muso alayhissalomga tang kelamagandan keyin shumliq va hiylamikr ishiltib o'z huquqini himoya qildi u muso alayhissalomga agar mandan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang seni cho'qim zindonga tashlayman dedi sura shuara yigirma to'qqizinchi oyat muso alayhissalom qilch parvo qilmasdan yanada o'z tashviqotini tamkin davomlashtirib shundoq dedi ro'shan dalil keltirsam shunda qilamsan Sörü Şuara 30. ayet. Bu rədd qilishqa bo'lmaydigan va kishini qoyil qiladigan bir mo'jiza. Bu mo'jiza sening ko'nglingdagi barliq shak gumonni chiqarib yutalaydi. Agar e'tiqodlaring rost bo'ladigan bo'lsa, qani dalil isbotlaringni ko'rsatib boq, dedi Piravn. Musa alayhissalomning mo'jizasi. Musa alayhissalom o'zining noit kuchlikligi, yurish turishining to'g'riligi bilan hammadan ustun va hammadan ulug' Allohning yordamiga va panoh bo'lishiga ega edi. O çağda qıptilar ichida sehr jodigarlik kang tarqılıb, ular shu hunar bilan shohrat topgan edi O sehr jodigarlarning hunari burunmi ko'rilib baxmıqan. Buningdan keyinmi ko'rilmaydigan ajoyib mislsiz darajaga yetgan edi Allah kishilarga kişilərə dəlmişi cəhətdən ko'rsatib ularning hayronlik va və alomatlarini alamətlərini tashlamoqchi yana ularning o'z hünürge o'xshash hüner bilan ularni qayil qilmoqchi bo'ldi. Alloh taolo mo'jizini Musa alayhisalomning qo'liga topshirdi. bundoq karomat odatda uchrab turadigan sehr jaduga o'xshab ketsimi, lekin kishilar uni ko'rsa hayronu va has qoladi. Allohning so'zi cheksiz ulug' va hammadan ustundir. Fir'avnga agashguchilarning qilgan so'zlari bo'lsa, hech nimaga arzimaydigan quruq gapdir. Allah Taala gumrohlarga hidoyat qilmaydi muso alayhissalom hassini yerga tashlaganda Allah Taala hasliga ajoyib bir xil sehr kuchni ato da has shuaman oqqush yilonga aylandi Firavun buni ko'rib qattiq qo'rqqan bo'lsimi yanala takabburli qiyofatda turib yana boshqa karomating bormi deb so'radi u muso alayhissalomni amdi dasmoyisi g'altakka chiqib bo'ldi ko'rsatadigan mo'jizasimi mushuning bilan tugaydi deb o'ylagan edi lekin u payg'ambar qo'lini qo'yniga silib chiqarib edi uning qo'lidan chaqnagan nur odamning ko'zini qamashtirib taraf tarafga chechilib ufqqicha yetdi shuning bilan fir'avn zuvani tutilib qayg'uga cho'mdi u o'zining mol mulk va taxtini saqlab qilishga tashna bo'lsimi bu karomat mo'jiza oldida xudini yo'qitib o'zining eng oliyjanob xo'jayin qul chakarlari nazridagi iloh ekanligini yodidan chiqarib ula ulan billah, Musa aleyhisselam'a yelinib yalvuruşka, hoşamet qilishga boshladi lekin yana ostriddin suiqasd ishiltib kishilarni muso alayhissalomga yomon ko'z bilan qarashga qutirtib saxtiliqqa va aldamchilikqa pok haqiqat to'nini kiydirmoqchi bo'ldi fir'avn qutratquliq bilan ey xaloyiq bu ish kishi jodigarlar ekan ular sehr jodu bilan sizlarni bu aldan haydab chiqarmoqchi bo'lyotidi buni sizlar qandoq qilsizlar dedi fir'avnning agashguvchilari bu ishkisini qamab qo'yayli ondin joylog'i odam evatib hamma jodigarlarni bu yerga keltirayli deyishdi bu gap dal fir'avnning o'ylagan yeridan chiqdi u tozimi beab ahvolga tushib qolganda birdilla bu soxta gapga ching eslib oldida qiyin ahvoldan qutulish umidini mushu yo'qolan gapga bog'ladi fir'avn noiti zo'r kuch sarf qilib taraf tarafdan jodugarlarni chaqirib keldi u taxtning qo'ldan ketishidan ansiraydi gumonxo'rlik vahima uning qalbini azoblaydi u o'zining oqibatini o'ylig'inida ixtiyorsiz titrab ketadi u ehtiyotjonliq ammo quvliq bilan muso alayhissalomga ey muso sehring bilan bizni ziminimiz misrdan chiqarib yetish uchun keldingmi dedi sura tag'a ellik uchinchi oyat fir'avnning yurki gupildab beoromliq va toqatsizlik ichida qoldi u o'tganda o'zini qoltis donishmand chog'lab hech nimani ko'zga ilmagan avliyo emasmidi kuch quvvatlik surhayvalik podsho emasmidi mana amdi u alloh taolo tarafidan sirliq kuch ato qilingan bir kishi oldida mana mushundoq ahvolga tushib qoldi fir'avn muso alayhissalomga san bizga o'zaro yig'iladigan joyni muayyan vaqtni belgilab bergin sanmu bizmi uningga xiloflik qilmayli sura taho ellik sakkizinchi oyat san bekitgan u kun hit kuni bo'ladi dedi muso alayhissalom kishilar zamonga loyiq yosinib bir yagi jam bo'ladi u kun haqiqat dunyoga oshkor bo'ladigan kundir Fir'avn jimmi jodigarlarni shu kunga ulgurtib akilish uchun butun kuchini ishqa selib jiddiy harakatlandi. Uning ko'nglida yana ozroq umid saqlanib qolgan edi. Uning o'z taxtiga erishmanligi uni Musa alayhissalom bilan bir elishib ko'rishga hamda Musa alayhissalomning targ'iboti ustidan g'olib kelishga undaydi. Lekin to'zg'an to'pichoqning osmondagi quyoshni to'sib olish tas albatta. Hidoyatdan ayrilgan taxtning haqqoniyat kuchini ojizlitaman deyishi xuddi tuxumni toshga urgandek yoki daraxt beshidan biliq izdigandek aqlga sig'maydigan bir ish muso alayhissalom nurg'un jodigarlarning kelganligini ko'rib ularga mundoq dedi mobodo sizlar allohni kamsitadigan bo'lsanglar o'zinglarni o'zinglar halok qilasizlar sizlar allohning mo'jizasini sehr jadu deb oldinglar sizlar fir'avnga porliq yorug'liqni va dalil isbotliq haqiqatni bildirmasdan aksicha sehr jadu ishlatish orqali meni bosh egishga majburlamoqchi bo'ldinglar obdan o'ylanib yiqinglar kimki oq qorini ostin ustun qiladigan uning kutgini orzusining aksichi bo'ladi cho'qim gumron bo'ladi muso alayhissalomning so'zi haqqoni sado sifatida jodigarlarni larzi keltirdi va ularni g'ofillikdan uyg'unib soxtipazlikni tashlab hidoyatni aniq to'nib olishga da'vat qildi jodigarlar fir'avnning buyrug'i bo'yicha birimi qilib qolmay to'liq maydonga tushdi qo'llarida birdan arg'amcha birdan kaltak tutishgan bira mingdak jodigar muso alayhissalomga hayva qilishdi tehi uning qayrindishi va tomoshabinlog'imi po'pozi qilishdi fir'avn otarman choparmanlarning himoyasi ostida hadab voqirab sehr jodigarlarni darhol harakatga kelib qo'y qurbonlik qiladigan chog'da katta tabriklash murosimi o'tkazishga kush kiritdi kishilarda jodigarlar g'alba qilsken deydigan ümit bağan sıra ular nodon nadan, bexut boğaşka toğru pikir kılanmaydı. jodigarlar kınıga patmagan oldi ko'ranglishib Firavun'un oldiga keldi ular özdürücü jang maydonidagi qahramonlar beygideki argımakla edi Kişilerin umidi aşıladı edi agar biz g'olib kelsak bizga hak beramsan dedi ular Firavun'ge. Hak bermen, ayollarnimi sovg'at qilaman dedi piravn mening qanot ostimda rohat farog'atda yashaysizlar shon shuhrat dunyo davlatga ega bo'lasizlar chunki sizlar kuchimga kuch qo'shdinglar jodigarlar bu gapni anglab ko'ngil to'xtatdi va piravnga qadak tutdi ondin ular maydonga chiqib muso alayhissalomdan ey Musa, hunarni avval sen ko'rsatamsan yoki bizmo deb so'radi Musa aleyhisselam ulanın sehir cadosu pisand kımmedi. Ulanın sözlerini mu mənsitmedi. O aldı bilen ulanın hüner göstişiki koşuldu. Arkadalla Allah Teala özünün kudretini gibi oldu. Cadigarla aldığı bir oqçub, koludaki nerslerini yerga tashlab edi. Bu narsalar dilla vijildab ketayotgan yilonga aylandi. Musa alayhissalom buni ko'rib ko'nglida, kishilar bundoq soxta hodisdan qaymoqib ketami targ'ibotimga ta'sir yetami deb ansirab ixtiyorsiz ko'ngli so'b mayuslangandak bo'ldi lekin alloh taolo uni qo'g'dimoqda uningga g'amxo'rlik qilmoqda edi alloh taolo uningga shundoq xitob qildi qo'rqmag'in sen cho'qim ustunlik qozinasan so'ri taho oltmish sakkizinchi oyat ularning narsalarga pisand qilma qo'lingdagi hosining kuch qudrati ang cho'ng uni tashlag'in allohning kuch qudrati bilan Musa alayhissalomning hossisi jodigarlar sehr bilan paydo qilgan cho'ng yilonni birdamdil dam tortib yutyapti jodigarlar qoyil bo'lib Musa alayhissalomga bosh egdi ham uningga xushomad qilishdi oxir aldamchiligini ishga oshirolmay lat bo'lishdi Musa alayhissalomning yerga tashlagan hossisi jodigarlarning soxta narsalarini bir-birlab dam tortib ularga ajoyib bir mo'jiz ko'rsatdi buning bilan ular tuyuq yo'l ichida turib hidoyatni haqiqatni aniq to'nib oldi jodigarlar yukinib turib ilgirki qilmishlarga pushaymon qilib haqiqatga tan berib boyqa ajoyib hayvatli ko'rinishga hayronu has bo'lishdi fir'avnning qalbida birdilla o'chmanlik va g'azab uyg'idi u o'zining quttirib qo'yganligini es qildi aslida u mushu fursatdan foydalanib hukmronlik kuchini kuchaytmoqchi edi biroq kutilmaganda chiqqan qora bo'ron uning soxtalik ustida qurilgan saltanatli taxtini o'rvatdida fir'avn ochchig'ini chiqarib olish tortgan izo ahonatining azobini pasaytish uchun jodigarlarga mundoq dedi sizlar uning ishini otamsizlar uning hukmronlig'i bo'ysunmoqchi bo'lyaptamsizlar man tehi uningga qoyil bo'lmadim sizlar uning bilan kelishib qo'yganmidinglar sizlarga sehrgarlikni ugatgan ustonglar shu ekanda sizlar uning bilan putishib olib yurikinglarni qopta qilib men yo'l qo'ygan doiradan olqib ketdinglar sizlar o'z va'danglarni yer bilan yakson qildinglar man sizlarning so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesib tashlab sizlarni qo'rmi darqig'imi qilayman sizlarga jazo beraman chunki sizlar mening iltifotimga bevafolik qilib qonunimni buzdinglar man pakt orqali sizlarga kuch qudratimni yomonliqimni bildirib qo'yay lekin iymon keltirgan bu odamlar e'tiqod kuchi va oldin qilingan hukm bilan mahkam birlashgan edi alloh taolo ularning ko'nglidan soxtalik va afsonalikni chiqirib tashlab ularni to'g'ri yo'lni bo'ylab ilgirlashga yetakladi ular fir'avnga dedi sening mang'an yo'ling bilan mang'saq bizga foydasi yo'q sening nafsingni qondirsaqmi uning badaliga sendan naf ololmaymiz biz endi sening o'zingni shalliq qo'yash va dalil isbotliq ustiga qo'yishingga yo'l qo'yolmaymiz Sen bizge adam korkutulgan yugan geplerini kılalasan mı? Bizge halıgancı tehdit salalasan mı? Bu kıgalların senin tuyuk yolga kirip kagallıkını bildirdu kalas. Bizden hatalıkımızını senin mecburluşun arkasıda, bizden sehir kösetkenlikimizden ibaret günahimizde mağbirat kısın deb, biz hakikaten Rabbimizge iman ettik. Allah'ın savabı senin mükafatından artıktır. Allah'ın azabı senin azabından daimidir. Sura Taha 73. ayet. Devamı bak.